¿Dónde vas si son las once? Es que, es que, e-, ese culo quiere bonce, bonce, bonce. Fuma, fuma, fuma, nunca tose. Yeah, yeah, uh. Todo el barrio la conoce y le gusta sentirse mala. Tiene un tubo en la sala, la imita, no le igualan. Peligrosa como balas, sueña con los billetes. Ningún bobo le mete, muñequita de todo, pero de nadie juguete. Lo mueve el ritmo del clap, clap clap. Para tumbar el clap, clap, clap, clap, clap. Lo mueve al ritmo del clap, clap, clap. Para tumbar el clap, clap, clap, clap, clap. Más botella. Quiere quedarse dentro del party, que traigan Rose, que traigan Mari. Anda soltera, con control shari, que pida más botella. Anda soltera, con control shari, que pida más botella. Ponce, ponce. La noche es corta y quiere verla contra la pared por olvidarse de, eh. Para hacerle saber, eh. Le llamo al WhatsApp, le dice papi, ya no soy tu bebé, eh. Ya no me moleste, eh. Luego rompe el ritmo del clap, clap, clap. Para tumbar el clap, clap, clap, clap, clap. belt mueve el ritmo del clap, clap, clap. Para tumbar el clap, clap, clap, clap, clap. I'm a boss bitch, pero así que show me some respect tan cara, más puse gourmet. Tu basura no amenace, tu grasa del West. Aquí nadie what's a ah. this is real shit. Copycat, eso ya lo hice hace meses. Te buscaste una que intenta, pero no se me parece. La llamé para enseñarle lo que en verdad se merece. Y ahora compra con mi banda y no con tus estupideces. Fuck you, bro. <laughs> y lo mueve al ritmo del clap, clap. clap. Para tumbar el clap, clap, clap, clap, clap. Lo mueve al ritmo del clap, clap, clap. Para tumbar el clap, clap, clap, clap, clap. Bounce that booty beat.